Այսօր մեկնարկել է Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված երրորդյա գիտաժողովը։ Գիտաժողովը նվիրված է պետության զարգացման գործում գիտության եւ կրթության դերին։ Սա մեզ եւ բոլորիս համար կարեւոր է, քանի որ գիտենք, թե այսօր ինչ խնդիրներ կան կրթության համակարգում։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ռեկտոր, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Դոնարա Գաբրիելյանը։ Գիտաժողովն ուղակի առիթ է բարձրաձայնելու այդ խնդիրները։ Не только в Арцахе, не только в Армении, но и во всем постсоветском пространстве. Помимо этого еще есть очень серьезные проблемы во всем мире в образовательной структуре. Потому что сегодня мы имеем общество потребителей. Сегодня мир подготовило общество потребителей, того общества, которое было стремилось к знаниям, к гражданской активности, к гражданским ценностям, человеческим ценностям. Это общество немножечко изменилось и не в хорошую сторону. քաղաքական համակարգում պիտի արվի հնարավորը, որ เป զի մարդը վերադառնա իր ճշմարիտ առաքելությանը։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը հասկանալով իր դերակատարությունն այդ կարևոր գործում, տարբեր նախաձեռնություններով փորձում են նպաստել դրան։ Գիտաժողովներ համալսարանը կազմակերպում է ամեն տարի, փորձելով այդ կերպ ընդգծել համալսարանի նշանակությունը, նրան ճանաչելի դարձնել, նաև Արցախ պետության ճանաչելիության հարցը բարձրացնել։ Դոնարա Գաբրիելյանը ելույթի իր խոսքում երախտագիտություն է հայտնել գիտաժողովի մասնակիցներին, պատիվ համարելով այս օրերին աշխ աշխատել նրանց հետ։ Նա ասել է, որ պետական մարմինները սերտ համագործակցում են ոչ միայն պետական, այլև մասնավոր կրթական հաստատությունների հետ արձագանքում ցանկացած խնդրի։ Գիտաժողովին նաև ազգային ժողովի խոսնակ Արթուր Թովմասյանն է ելույթ ունեցել։ 31-ամյա մեր անկախ պետությունը գիտության ու կրթության հանդեպ միշտ էլ աչքի է ընկել առանձնակի վերաբերմունքով եւ հոգատարությամբ։ Թույլ տվեք նախի սրտը շնորհավորել Մեսրոպ Մաշկոս համալսարանի ռեկտոր Դոնա Գաբրելյանին, համահիմնադիր Մելանիա Արզումանյանին, պրոֆեսորա դասախոսական ողջ ազնագազմին, ուսանողներին եւ շրջանավարներին, բուհի գործնեության 25-ամյա Հոբելյանի արթիվ, մաղթելով ուժ ու կորով անսպար երան ձեր ազգանպաստ ու հայրենանվեր առաքելությունը շարունակելու նոր մարտահրավերներին դիմագրավելու հանում է ժողովրդի եւ Արցախի հանրապետության հարատևման։ Ազատ ու բարգավաճ հայրենիքում ապրելը բոլորիս երազանքն է, ասում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանը, եւ այդ երազանքի իրականացման երաշխիքները տալիս է կրթությունը։ Մենք նպատակահարմար գտանք անդրադառնալու գիտության եւ կրթության հիմնախնդիրներին, քանի որ հասկանում ենք, ժամանակակից աշխարհում ցանկացած պետության կայացման եւ զարգացման հիմքում ընկած են հենց կրթությունը եւ գիտությունը, ասում է Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար, պատմության եւ Կովկասագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս Հովիկ Ավանեսովը։ Առանց կրթության եւ գիտության պետության որևէ բնակավար, որևէ գործընթաց չի կարող գոյություն ունենալ։ Պետությունը չի կարողանում միանալ մտանգային համակարգով, եթե լինի մեծ հացար կրթական մակարդակ, եթե չեն լինում այնպիսի որակավորում ունեցող կadrեր, որոնք տարբեր հարթակներում կարողանան մեր շահերը հավուր պատշաճին ներկայացնել, բնական է անվտանգային առումով մենք բավականին խոցելի իրավիճակում ենք այդուր։ 2020 թվականի պատերազմից հետո ավելի ակնհայտ դարձավ, որ հատկապես ռազմավարական տեսանկյունից կարևորություն ներկայացնող առարկաները պետք է ներառվեն կրթական ծրագրերում։ Խոսքը Արցախի պատմության, Արցախի աշխարհագրության եւ Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության գործընթացների առնչվող առարկաներն են։ Եթե այդ նշված առարկաները բուհական համակարգում մասնագիտական բլոկում անցնում են, ապա Արցախի աշխարհագրություն, Արցախի պատմությունը, որ նաեւ կարա դիպրոցական ծրագիր լինի, դիպրոցներում չկա ցավոք սրտի։ Ու պատերազմը ցույց է տվել ինչքանով է խոցելի այն առումը, որ աշխարհագրությանը մեծամասնությամբ մեր երիտասարդությունը տեղյակ չէ։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը ուշադրություն է դարձնում այդ խնդրին եւ իր ուսանողների մակարդակով գոնե փորձում լրացնել այդ բացը, բարձաբանում է դասախոսը, բայց այդ ջանքերը բավարար չեն։ Անհրաժեշտ է նաեւ պետական մոտեցում։ Արցախի աշխարհագրություն, Արցախի պատմություն առարկաները պետք է ներառել հանրակրթական ծրագրերում։ Այսօր գիտաժողովի առաջին օրն էր։ Լիագումարնիստից հետո մեկնարկել են մասնախմբային նիստերը ըստ մասնագիտությունների։ Գիտաժողովից հետո մասնակիցների անունից տարածվելու է հայտարարություն, որն էականորեն առանձնանալու է, շեշտադրում է կատարվելու ռազմավարական կարևորություն ունեցող առանցքային հարցերի վրա։ Սրփուհի Վանյան, Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։